зображення перед очима все ще розпливалося. Шафер страшенно здивувався, що в дідька вона робить там на горі за якимись ґратами. Думка посувалася вперед зі швидкістю плавця, що змагається з гірським потоком. З вами, з вами все гаразд? запитала Мері. До цього дивного запитання шафер поставився обережно. Сподіваюся, колись усе буде гаразд, відповів він не дуже переконано. Е, що сталося? Вони оглушили вас вашим таки автоматом. Розумію. Розумію. Шафер кивнув головою і відразу ж пошкодував про це. Він обережно намацав величезну гулю на голові. Тоді повільно повернувся до дверей. Що там? Здається, гавкають собаки, я так і думав. Похитуючись, підійшов до нижніх залізних дверей і приклав до них вухо. Собаки. Підтвердив він багато собак. І, здається, ламають двері молотами. Потім повернувся до середини кімнати. Це по нас. А де майор? Він кинувся навздогін. Безнадійний тон Мері виказував її почуття. Стрибнув на дах вагончика справді. Шафер сприйняв це так, наче у діях сміта не було нічого незвичайного. Ну і як? Як? Голос у Мері затремтів, але вона, зібравшись на силі, відповіла. Вони там схопилися, здається, хтось упав з дашка, не знаю хто. То був хтось із тих, упевнено сказав шафер. А звідки ви знаєте? Майори сміти. На цьому світі виходять з води сухими. Цитата з майбутньої місіс Шафер. Майори Сміти на цьому світі не падають із вагончиків канатки. Цитата з майбутнього чоловіка майбутньої місіс Шафер. Вам покращило, зауважила Мері. Здається, ви маєте рацію. Хтось усе ще сидить на дашку. І навряд чи там лишився б хтось із тих. А звідки ви знаєте, що там хтось сидить? Та ж я його бачу. Місяць світить яскраво, погляньте самі. Шафер подивився, тоді знесилено провів по обличчю рукою. У мене для вас новина, моя люба. Я не бачу навіть цього триклятущого вагончика. Вагончик був уже за ярдів десять від середнього пілона. Сміт привів у дію запали вибухівки випростався і, тримаючись за канат лівою рукою, став із внутрішнього щодо опори боку. В останню мить він відпустив канат і виставив обидві руки вперед, щоб не так сильно вдаритись об сталеву поперечину. Зустрічний вагончик також був уже біля самісінького пілона. Встигнути перескочити на нього здавалося просто неможливим. Удар обстеливав поперечину, на мить вибив смітові думки з голови і повітря з легенів. Якби не випростані вперед руки, він напевно позбувся б кількох ребер. Незважаючи на біль і брак кисню у легенях, Сміт намацав ногами нижню поперечину і, перебираючи руками поверхній, почав посуватися на другий бік пілона. Руки його рухалися швидко але ноги весь час послизалися на вкритій кригою нижній поперечині. Він дістався ще тільки до середини, коли передній край зустрічного вагончика пірнув під свою поперечину. Вперше за цю ніч Сміт був радий яскравому місячному сяйву. Ще два кроки, і він ухопився лівою рукою за канат.